ir išvydau iš jūros išnyrant žvėrį, turintį dešimt ragų ir septynias galvas. O ant jo ragų buvo dešimt diedemų ir ant jo galvų pikžodžiavimo vardai. Žvėris, kurį mačiau, buvo panašus į leopardą. Jo kojos tarytum lokio kojos, o jos nukis lyg liūtos nukis. Slibinas atidavė jam savo galybę, savo sostą ir didelę valdžią. Vieną jo galvų aš regėjau lyg mirtinai sužeistą, tačiau jos mirštamoji žaizda užgyjo. Ir visa žemė stebėdamasi nusekė paskui žvėjį. Žmonės garbino slibiną, kad atidavė valdžią žvėriui, ir šlovino žvėrį šaukdami, kas galėtų lyginti su žvėrimi ir kas galėtų kovoti su juo. Žvėriui buvo duotas nukis didžiuotis ir pikdžodžiauti, ir duota gale taip daryti per 42 mėnesius. Ir jis atvėręs nasrus, pikdžodžiavo Dievui, niekino jo vardą jo buveinę, tuos, kurie gyvena danguje. Jam buvo leista kovoti su šventaisiais ir juos nugalėti. Jam buvo suteikta valdžia visoms gentims, tautoms, kalboms ir giminėms. Jį garbins visi tie žemės gyventojai, kurių vardai nuo pasaulio sutvėrimo neįrašyti nužudytojo avinėlio gyvenimo knygoje. Kas turi ausis te klauso, jei kas skirtas nelaisviai, į nelaisvį reina. O kam lemta žūti nuo kalavijo, tas ir bus kalavijų nužudytas. Čia ir pasirodo šventųjų ištvermė bei tikėjimas ir aš regėjau dar kitą žvėrį atslenkant nuo sausumos. Jis turėjo du ragus panašius į avinėlio, bet kalbėjo kaip slibinas. Jis naudojasi visa pirmojo žvėries galybę jo akivaizdoje ir verčia žemę bei jos gyventojus garbinti pirmąjį žvėrį, kurio mirštama žaizda užgyjo. Jis daro didžius stebuklus, net žmonėms matant nuleisdina ugnį iš dangaus į žemę. Jis klaidina žemės gyventojus ženklais, kuriuos jam leista daryti žvėries akise. Jis liepia žemės gyventojams padaryti atvaizdą žvėries, kuris gavo žaizdą nuo kalavijo, tačiau išgyveno. Jam leista suteikti žvėries atvaizdui dvasę, įdant žvėries atvaizdas imtų kalbėti ir įsakyti, kad visi, kurie atsisakys pagarbinti žvėries atvaizdą, būtų žudomi. Jis verčia visus, mažus ir didelius, turtuolius ir vargdienius, laisvuosius ir vergus, pasidaryti ženklą ant dešinės rankos arba ant kaktos, kad niekas negalėtų nei pirkti, nei parduoti, jei neturės to ženklo, žvėries vardo ar jo vardo skaičiaus. Čia slypi išmintis. Kas išmano, tep skaičiuoja žvėries skaičių nes tai žmogaus skaičius. Ir jis yra 666.